جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام إسلامنا جاء السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام فالعدل منانا ما بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام لنحيا جميعا في ظل الوئام محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Poštovana moja braću, svaki vjernik zna da je Islam prirodna vjera. Vjera koju je Allah Đelešan odabrao da bude vjera ljudima do sudnjeg dana. Ta prirodna vjera jeste upravo onakvom objavljena kakva odgovara prirodi po kojoj je Allah te baraka tada stvorio samog insana. Pa tako onaj ko se preda ovoj vjeri pokori upravo onako kako ona od njega traži, bez sumnje takav nalazi svoj smiraj u ovoj vjeri. I njegova prsa su ra i njegovo srce je mirno i njegova duša je spokojna. Zato što u ovoj vjeri nalazi sve ono što joj što treba srcu i duši i nema ničega bez čega srce i duša ne mogu što im treba, a da sve to nije sabrato u vjeri Allaha bareke wa ta'ala. Mi danas vidimo mnoštvo muslimana, taj broj prelazi milijardu, svi se pripisuju islamu, svi za sebe govore da su muslimani, međutim jako je teško ili rijetko sresti vjernika na kome i u kome doista vidiš taj smiraj u vjeri Allaha te barakatala, Da vidiš tu njegovu dušu kako je našla svoj smiraj i svoj spokoj u vjeri i imanu Allahu te ta'ala. A najčešće srećemo muslimane koji su nervozni, koji su nesabrati, koji su raštrkati, koji jako često ne znaju do kraja ništa govore, koji jako često čine dijela koja nisu djela Islama. Pokazuju ponašanja koja nisu ponašanja Islama i na koja nije Resul sallallahu alaihi wasallam ukazao svojom praksom. Postavlja se pitanje kako je moguće da jedan vjernik koji se iskreno pokorio Allahu Đelešanu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi i dosljedno slijedi Kur'an i sunet poslanika alaihi kako je moguće da njegova duša nije našla svoj smiraj i da njegova prsa nisu našla svoj rahatluk u ovome dinu, već ne može da skoli sve to unutra, a da ne pokaže na svojim rukama, očima, jeziku, jedima i tako dalje tako dalje. One stvari koje nisu, koje nisu od vjera Allaha Đelešanu. Zato ćemo ovom prilikom, inša Allahu Teala, spomenuti neke stvari koje su jako važne, da ih vjernik gaji i čuva kod sebe i i stalno izgrađuje kako bi našao pravi smiraj u vjeri Allaha te ta'ala i ono zadovoljstvo i rahatluk koje pruža vjera Allaha Đalešanu. Najveći uvjet da bi jedna duša bila smirena jeste cijenjena moje braćo Teohid. Jeste jednoća s kojom obožavamo Allaha te ta'ala i što je ovaj Teohid, jednoća Allaha Đalešanu jača u srcu jednog vjernika to je njegovo srce sve sve mirnije i spokojnije u vjeri Allaha te nas nasuprot oni koji imaju teskobu u srcu i teskobu u prsima i nemiru svojim dušama, a koji se odupiru Kur'anu i sunetu Rasula sallallahu alaihi wasallam i vjeri u Allaha jalla šanuhu. Kaže Allah uzvišeni وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى A onaj ko se okrene od moga Kur'ana, od moga dikra, on će zasigurno tegobnim životom živjeti i mi ćemo ga na sudnjem danu Đelešanu sakupiti ama a on će biti slijep. Pa je ovim ajetom Allah ukazao da oni koji se okrenu od Allahove vjere, oni koji se okreću od Kur'ana ili u onoj mjeri u kojoj se čovjek okreće od Kur'ana i sunata Rasula sallallahu alaihi wa sallam, u toj mjeri mu se njegov život na ovome svijetu otežava i njegova prsa se skupljaju i postaju tijesna i tegovna i njegova duša nema smiraja i spokoja. I kaže uzviše الشأن عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام onaj kome Allah jalla šanehu želi uputu on njegova prsa učini širokim prostranim za islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi sama a onaj koga Allah jalla šanehu hoće da ostavi u zabudu on njegova prsa učini tijesnim i uskim kao da pokušava da se popne na nebesa kao čovjek koji pokušava da se popne na nebesa, to ne može da uspije. Prsa mu se skupe, stegnu, ne može to, ne može to da, da ostvari, postigne. Kedalike jeđa'lu Allahu ribca ledine la tako Allah Đelešanuhu stavlja nečist na one koji su, na one koji neće da vjeruju. Tako Allah Đelešanuhu stavlja nečist ili da je nečist na one koji neće, koji neće da vjeruju. Zato je znak imana i znak ispravne vjere jednog roba upravo u tome da vidiš njegova prsa kako su široka za islam, kako su njegova prsa prostrana za islam, kako u njegovim prsima ima toliko mjesta da sve što mu dođe od Kur'ana i sunneta i od ovoga dina, da on to sve to prihvata, da se ničemu ne suprostavlja, da ništa od toga ne odbacuje, već naprotiv, to vrednuje i slaže u ta svoja prostrana prsa, slaže i to ima kod sebe i to nosi sa sobom. Dok oni koji su na putavima ima dalaleta i zabuda, vidimo kako sve što dolazi od dokaza, ništa ne mogu da prihvate. Ne mogu to da prihvate. Nemaju gdje to da stave, zato što su njihova prsa stegnuta i nema mjesta u njima za to. U njima nema mjesta za dokaze Kur'ana i Sunneta. Zbog toga na njihovim djelima na njihovim riječima ne možemo da nađemo tragove toga. Zašto? Pa zato što nisu ni uzeli to k sebi. Zato što to nisu stavili u svoju riznicu u kojoj se nosi imanu Allaha te barakatala, a to su prsa. Zato se zabojati da svako onaj, da svako onaj ko se odupire Kur'anu i Sunnetu poslanika alaihi salatu wasalam, da su njegova prsa stegnuta, da su tijesna, a tijesna vidimo da su samo prsa onih kojima Allah Želešanuhu hoće zabludu. Zato mu treba da se boji Allaha Želešanuhu. I u svakoj stvari da se pokorava što je više moguće i da sprovodi tu svome, u svome životu. Kako ne bi ne do Allah te bare vatala dočekao moment kada njegova prsa više ne mogu da prihvate ništa. Od Korana i sunnata Rasula sallallahu alaihi je toga dina. I kaže gospodarski svjetova, sanulqi fi kulubi alladina kafaru ru'be ma billahi ma lam bihi sultana. Mi ćemo zasigurno u srca onih koji neće da vjeruju ubaciti strah zbog toga što pripisuju Allahu Đelešanu one ili ono što nije zašto Allah Đelešanu nikakva dokaza nije objavio. Zasigurno ćemo u njihova srca ubaciti strah. I doista samo je mu'minsko srce ono koje je smireno i koje je bezbjedno i ono koje nalazi svoj rahatluk. Dok srca nevjernika makar imali na ovom svijetu i visoke položaje i vlast i imetak i ostalo, njihova su srca puna straha. Zbog toga im pogledajte garde koje ih čuvaju, njihova obezbeđenja, pogledajte im auta blindirana, pogledajte im kapije i zidine iza kojih se stalno skrivaju, pogledajte kako se nastoje čuvati nečim od onoga čega se nikada ne mogu zaštititi. A to je smrt koju je Allah te barek propisao svakom stvorenju. Zato samo mu'minsko srce jeste ono koje, ne, koje nema u sebi tog straha. Nema straha te vrste straha kojeg Allah Đelešanhu daje zato što se čovjek odupire Allahu Đelešanhu njegovom šerijatu i neće da ga prihvati i neće da ga slijedi i odbacuje ga dok u isto vrijeme prihvata zakone i prihvata puteve razno raznih vrsta nevjernika. I kaže gospodar svih svjetova فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ Zar je isti onaj čije je srce, čija je prsa Allah te barek ta'ala učinio prostranim i širokim za islam, fahu ala nurim mi rabbi. I on još slijedi svjetlo svoga gospodara. Fa lil qasija kulubuhum min zikrillah. Pa teško onima čija su srca bez osjećajna kada se spomene Allah te barek ta'ala. Ulajke fi dalalim Takvi su u jasnoj i očitoj zabludi. Takvi su u jasnoj i očitoj zabludi zabludi. I svakako cijena moja braćo, da onaj kome je Allah te barek vatala dao uputu, da onaj koji čuva teuhid, da onaj koji ga ispravno nosi i daje mu njegovo pravo, njegov hak, da Allah te barek vatala me otvorio, otvorio prsa i otvorio njegovo srce i vidimo kako taj, kako taj nosi smiraj, nosi smiraj u svojim grudima i svome srcu, nasuprot drugih koji se suprostavljaju u Kur'anu i sunaku Rasula sallallahu alaihi wasallam, pa Allah te barek ga tala tovari tijesnim i teškim životom, a oni nisu u stanju toga da pobegnu. I na kraju ih čeka bol i tuga i žalost koja im nikada neće proći. Žalost koja im nikada neće proći. Druga stvar, cijenjena moje braćo, koja donosi duševno smirenje, jeste korisno znanje. Jeste korisno znanje, a ne bi se nazivalo korisnim ako, ne bi, ako se ne bi slijedilo i po, njemu, i po njemu radilo. Stoga su učenjaci ljudi najširijih prsa i najsmirenijih duša. Oni su naučili najviše Allahu te bareke i njegovom dinu i najviše rade po Koranu i po sunetu Rasula sallallahu i sve dok su takvi i na tome oni su oni koji su predvodnici. Kaže uzvišeni, neste zbila فاعلم أنه لا ilaha illallah. Znaj, nauči da nema Boga osim Allaha Đelešanu. Što znači da ovaj din ne može se nositi i ne može mu se dati njegovo pravo ako ne znaš ko je tvoj gospodar. Ako ne znaš da Allaha šanuhu na način kako ti je objašnjeno Kur'anom i sunetom Rasula sallallahu alaihi wa sallam wa allamaka ma lam takun kaže Allah šanuhu poslanik alaihi salatu wasalam i podučavate onome što ti nisi znao. Podučavate onome što ti nisi znao i kaže uzvišeni šehid Allah anahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul العلم قائما بالقسط الله سيادتي Allah svjedoči da nema Boga osim njega. I meleki i oni koji imaju znanja, jamen bil i da on pravedno postupa, la ilaha illahu, nema Boga osim njega. Al aziz ul hakim, onaj koji je silan i mudar. Zato je Allah mu naredio svojim robovima da mu čine dovu za znanje, pa je rekao rabbi zidni ilma i reci gospodaru moj povećaj mi znanje. Gospodaru moj povećaj mi znanje. Zato čovjek koji nosi znanje islamsko, šerijetsko znanje, takav, takav čovjek, takav čovjek poznaje granica Allaha te barek taala, se gospodaru svih svjetova, poznaje svoga gospodara azza zbog toga ne smije da mu griješi i zbog toga mu izražava što više moguće od pokornosti i dobrih djela. Sljedeće što donosi duši spokoj i mir jeste činjenje dobrih djela i činjenje dobročinstva. Nema sumnje cijena moje braćo da čovjek koji je dobročinitelj, da čovjek koji stalno gleda da učini dobro djelo, da nakon svakog učinjenog dobrog djela koga učiniš u ima Allaha da čovjek se osjeća fino i ugodno i bezbjedno. Siguran čovjek ima nešto što mu daje oslonac da on ima mjesta kod Allaha i da će imati podrške od gospodara svih svjetova. A kako i ne bi bilo tako kad Allah uzvišeni kroz cijeli Kur'an nalazimo riječi gospodara svih svjetova Inna Allah yuhibbul muhsinin Wallahu yuhibbul muhsinin Doista Allah šanuhu voli dobročinitelje Allah šanuhu voli dobročinitelje Pa kada je čovjek u pokornosti gospodara svih svjetova i čini ono što on voli zasigurno ga njegov gospodar Jal neće ostaviti bez svoje podrške Zatim na moje braćo od stvari koje donose smiraj duši jeste hrabrost Jeste hrabrost da vjernik nosi kod sebe u svojim prsima hrabrost na na putu ka Allahu te barek I ovo je osobina bez koje vjernik ne može proći iskušenja. Zato što upravo na ovom pitanju sad pa sad dajići ćeš kao ispit i proveru što je s tobom. Allah te barek vatala hvaleći one koje voli, hvaleći one koje voli, kaže u svojoj plemenitoj knjizi se zbila Ja juhaladina amenu men yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu wa yuhibbuna. O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne. Pa Allah će dovesti narod kojeg on voli i koji njega vole. Adillatin ala mu'minin, a kafirin. One koji će biti ponizni prema vjernicima, a ponositi prema nevjernicima i strogi prema nevjernicima. Juđahidune pise bilillah, koji će se boriti na Allahom putu. Juđahidune pise bilillahi, la lawmata la'im. I koji se ničeg prekora neće bojati. Koji se ničeg prekora neće bojati. To što oni obožavaju i gospodara svih svjetova. Izvršavaju ono što on od njih traži i klone se onoga što im je zabranio, zbog toga se oni ne osvrću oko sebe. Niti se boju prijetnje ovih ili poruka onih ili mučenja ovih ili onih svejedno. Njihova snaga na dunjaluku može biti kolika hoće, ali snaga vjernika u Allaha Đelešanuhu i snaga koju on osjeća da ga gospodar Tebare Kvetara s njom štiti i čuva, to je nešto neuporedivo sa čim čemu nevjernici prijete. I doista cijena moja braćo, kada je vjernik hrabar, kada je vjernik hrabar, vidi na svakom koraku korist te hrabrosti. Na svakom koraku. Onda kada drugi posrću, ti ideš dalje. Onda kada drugi padaju i odustaju, ti i dalje ideš na tvojom gospodaru Azeođel. I ne mijenjaš ništa u vjeri gospodara svih svjetova. Slijediš one koji su bili hrabri i bolji od tebe. Uzimaš u njima primjer da bi došao na mjesto do koga su oni došli. Zato mu'min ne smije da se plaši, Mu'min ne smije da se plaši ovih čara ovi koji hoće da te odvrate od Allahove vjere, ovi koji hoće na ovaj ili onaj način da ti uguše vjeru Allaha te bare i da te odvaje od nje. Već treba da se osloni na gospodare svih svjetova, da mu se pokori i da bude hrabar na tom putu. Jer mi, kroz čitavu istoriju, imamo bedeme postavljene, bedeme hrabrosti na kojima umet mora da se uči kako se nosi ovaj din. I šta sve je u obavezi da se žrtvuje da bi bio sedbeni Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I svi su dokazi protiv oni koji se povezuju i kače samo za jezik i govor jezikom da su oni sljedbenici poslanika alaihi sallatu wasalam, a ne prihvataju niti od Kur'ana, niti od sunata osim ono što im nefsu, što im nefsu odgovara. Zatim cijenjena moje braćo, sljedeća stvar koja donosi smiraj duši i prsima jeste čuvanje od grijeha. Jeste čuvanje od grijeha. Jer doista braćo svaki grije, ins insanu donosi nemir u njegovom srcu i njegovoj duši. I zbog čega su ljudi tako razbacani, tako rasijani, zbog čega nemaju snage za dobročinstvo, za žrtvu na Allahovom putu, za trud, za učenje. Upravo zbog toga što je grijeh uzeo maha, što je grijeh čovjeka natovario, pa je on postao i nervozan, i rasijan, i griješi u riječima, i u djelima, i u ponašanju, u svim tim stvarima. Zato što je grijeh taj koji ne da mira čovjeku. Grijeh je taj koji ne da mira i spokoja čovjeku. U hadisu od Ennevasa ibn Sem'ana al-Ansari radijallahu ta'ala anhu se ده هو ركعه ده بيتر يل سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم قال بيتر صلى الله عليه عليه الصلاه والسلام او دوبرو تشينسو شتا دبرو دوبرو اي شتا غريه فقال فارج رسول صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق دوبرو تشينسو الي دوبرو يه ليف اخلاق ليف اوتبوي كل يدنو بيرنيكا ليف اوتبوي كل يدنو بيرنيكا والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس اكريك a grijeh je ono što, se, što ti ne da mira tvojim prsima. Što ti ne da mira u tvojim prsima i što ne bi ti želio da to ljudi saznaju. I ne bi želio da to ljudi saznaju. To je taj grije koji ti ne da mira. To je taj grije koji ti ne da mira. I nema rahatluka dok ima grijeha. I što je više grijeha, to je više nemira u prsima i nemira i nemira u duši. I na kraju, cijenjena moje braćo, ono što donosi smira i duši i prsima jeste čuvanje od svakog preterivanja. Jeste čuvanje od svakog preterivanja. Bilo da se radi o preterivanju u jelu, ili piću, ili oblačenju, ili spavanju, ili bilo čemu drugom. Sva ta preterivanja jesu ona koja su zabranjena. Riječima Allaha te wa ta'ala hu la yuhibbul musrifin. Doista on Allah Đelešanu ne voli one koji preteruju. Allah uzviše ne voli one koji preteruju. Zato insan treba da se čuva od svega onoga i u svemu onome u čemu može biti i israfa i preterivanje. Jer to preterivanje donosi nemi donosi nemir, od koga čovjek nije u stanju, nije u stanju poslije da izvršava ostale propise Allaha te barake vetara vjere i da bude u ispravnom odnosu prema gospodaru svih svjetova. Allaha Đelešanu molim da nas učini od onih koji će voditi računa o sebi, koji će voditi računa o onome što su preuzeli kao emanet od Allaha te barake taala. jer će odgovor pred gospodara svih svjetova i polaganja računa za zasigurno doći svakome od nas. Molim Allah da nas pomogne na istini i da nas učvrsti na stazi Kur'ana i Sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah i Nema sumnje na moje braće da sve ove stvari koje smo spomenuli, kao i celokupna vjera Allaha ne može se ispoštovati i ne može se sprovesti u život, osim ako insan bude shvatio da je ova vjera, vjera pokornosti i predanosti Allahu Đalešanuhu, vjera slijedjenja poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zato je Resul sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga zabilježe imam Buhari رحمه الله تعالى od Ebi Musa al-Ašarija rekao Innama metali wa metalu ma ba'atani Allahu bihi ke metali ređulin eta qavmen fekale Ja qavmi inni ra'aytu al-đejše bi'ajnej wa inni ana nadiru al-urjan fan naja Kaže Resul sallallahu alaihi doista moj primjer i primjer onoga sa čime Allah Želešanhu poslao jeste kao primjer čovjeka koji je došao narodu pa je rekao, o moj narode, doista sam ja vidio vojsku, bi ajnej, sa dva oka i ja sam vam očiti opominjač, fenneđa, pa se čuvajte, pa se čuvajte, to jeste od te vojske koja, koja dolazi i hoće na vas udariti. Fa ta'ahu ta'ifetun min pa su mu se jedan dio njegovog naroda pokorio fa ala mehlihim Pa su kaže polako te noći izašli i otišli feneđevu pa se tako spasili. To jeste napustili su to mjesto na koje hoće ta vojska da dođe. Napustili su to mjesto i otišli pa se tako spasili. taife tu A druga skupina od tog njegovog naroda koga je on pozvao i upozorio na vojsku koja dolazi, to je lažnim prihvatila, dakle lažnim je smakala taj poziv, fe asbehu pa su kaže osvanuli na svojim mjestima, to jeste tu i gdje su bili, nisu se nikud pomakli, fe sabbehahum el pa im je jutrom došla ta vojska, fe ahlekehum vođtahehum, pa ih je uništila i iskorijenila. Fe dalike metelu ata'ani, kaže ovo je ili ovakav je primjer onoga ko se meni pokori, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, فأتبع ما جئت به i ko slijedi ono sa čime sam ja došao. ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق I kaže, takav je primjer onoga ko prema meni griješi i lažnim smatra ono sa čime sam došao od istine. I lažnim smatra ono sa čime sam došao od istine. I nema sumnje, cijenjena moje braću, da onaj ko je povjerovao ispravno Rasula sallallahu alaihi wasallam ne nalazi drugačiji odnos prema ovom dinu, drugačiji odnos prema Koranu i sunatu Rasula sallallahu alaihi wasallam, osim da je upravo kada je čuo za poziv poslanika alaihi salatu wasallam, da se tome odazvao, da je u to povjerovao i da se pokorio i poslušao, pa se tako spašava. Spašava se jer vojska koja je spomenuta u ovom hadisu jeste u stvari kazna Allaha Đelešanuhu, koja je stigla mekanske mušrike u odnosu na skupinu od Mekelija koji su prihvatili islam, pa su s poslanika alihi salatu wasalam iselili u Medinu i tako se spasili prihvatajući vjeru Allaha Đelešanuhu i pokorajući se poslaniku alihi salatu Dok oni koji su to odbili, došla Došla im je kazna od Allaha Đelešanhu, pa je stigla i glad, i ubistva, i na kraju vatra džehennemska. Zato, cijenjena je, braćo, neka svaki od nas pogleda kakav odnos ima prema svome gospodaru Azzevađelu, kakav odnos ima prema poslaniku Alehi Veselam i njegovom sunetu. Ko koliko je stvari koje smo prihvatili, koliko su ta naša prsa prostrana u kojima smo stavili dokaze Kur'ana i Suneta i koja su širom otvorena za svaki dokaz Kur'ana i Suneta, a koliko je stvari koje smo odbacili, kojima se suprostavljamo, koje ne prihvatamo, od kojih se pravimo slijepima da ih ne vidimo i zaobilazimo ih sa lijevi i sa desne strane. Zar od Allaha Đelešanu se možemo sakriti? Zar uzvišeni nas ne poznaje i ne zna i ne vidi koliko se trudimo i koliko radimo? Zar on nije svedok svemu? Zar on ne zna naša prsa i naša razmišljanja i ne zna naša djela koja stalno pokazujemo i u odnosu prema mešćidu i u odnosu prema Kur'anu i odnosu prema sunetu i odnosu prema istini i odnosu prema umetu Rasula sallallahu alaihi Gdje je danas briga muslimana? I za čim danas muslimani brižu? I gdje se muslimani sastaju da bi jedan drugom govorili o dobru, da bi jedan drugoga potpomagali pomagali dobročinstvu i bogobojaznosti. I gdje se danas muslimani sastavljaju da bi jedan drugom ukazivali na greške radi Allaha Đelešanuhu i da bi sprečavali pesat koji se čini na zemlji. Zato cijenjena moje braćo, nemoj da se niko zadovoljava sa stanjem u kome se sam našao i da ona slika koju je možda o sebi izgradio na šeitanski način, da mu se sviđa nešto od onoga što on čini, pa eto čovjek postao zaljubljenik sam u sebe i svoja djela, da ne bi mu sve se pretvorilo pretvorilo u prah i pa da dođe kod Allaha Đelešanuhu bez igništa. Neka svako povede računa i neka se boji Allaha Đelešanuhu i neka se potrudi, jer doista ashabi radi Allahu tala kada su se prihvatili vjere, u svakom danu su se spremali kao da noć neće dočekati živi. I u svakoj noći su bili kao da neće sabah dočekati živi. Kako bi bili spremni ako se vrate Allahu Đelešanu u tom danu ili noći, gdje smo danas mi i kakav je naš danas odnos i pogledajmo se realno vraćom, po pravdi, vallahi, nije mi stalo, niti je, inša nikom od braće stalo da nišani nekoga. Ali neka svako od nas se upita, da li bi ti želio na sudnjem danu, da gledaš kako vojske i vojske prolaze pored tebe u džene a ti čekaš kao što čekaš da samo petkom dođeš na džumu. Zar mešći je ostao jedna pukara koja eto čeka nekoga ko će mu se svilova da mu vrat otvori. A on je takvim upravo u svakom srcu i očima onoga ko, ko se tako odnosi prema njemu. Zato cijenjena moje braće. Znači, popravimo odnos, popravimo odnos i tražimo put da se približimo Allahu Đelešanu. Jer Allah uzvišeni dobro zna i poznaje naš trud i naše djela i naše razmišljanja i naše želje koje, koje nosimo. I nema sumnje, danas ili sutra, sve će se otkriti i na ovom svijetu, a da ne govorimo o sudnjem danu, jer će tamo sve doći zapisano i niko neće moći da izbjegne to. Allah Đelešanu molim da uputi i pomogne mene i vas, da nam oprosti naše grijehe. Allah Đelešanu molim da ono što govorimo bude dokazom u našu korist na sudnjem danu, a da ne bude dokazom protiv nas. Allah Đelešanu molim da nam prsa proširi za islam i muslimane širom svijeta. Allah Đelešanu molim da nam brigom učini islam i muslimane širom svijeta. Allah Đelešanu molim da nam oprosti grijehe, da nam pređe preko loših postupaka naših, da nas sviju učvrsti na stazi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da nas uputi na pravdu i na najbolje rješenje za nas na ovom i budućem svijetu. Allah Đelešanu molim da pomogne islam i muslimane širom svijeta, da pomogne muslimane koji su potlačeni. Allah uzvišenog molim da pomogne muslimane koji su potlačeni. Allah Đelešanog molim da pomogne muslimane koji su po zatvorima Talavita, da im poda slobodu, da ih izvede i spasi od puta i njihovog zuluma. Allah Đelešanog molim da pomogne vraću muđahide na svakom mjestu gdje se bore da riječ Allah Đelešanog bude bolja riječ velika donja. Allah Đelešanog molim da im sapor učvrsti, da ih ujedini oko jedne riječi la ilaha illallah Rasulullah sallallahu Allah Đelešanu vodi da nas učini od pomagačevog Adina i da nas iskoristi pre naše smrti u pomoć Omeninu. Allah Đelešanu vodi da na posljednje riječi na ovom dunjalu počini riječi šehadeta La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah te baraka wa molim da nam oprosti i da nas ne uzvrati na sinu. La ilaha illallah La ilaha illallah أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب ونزرع الحق في كل رحاب لنحصد النور ونجل الضباب لنحصد النور ونجل الضباب الله الله أكبر الله الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتل